nasljeđu, međutim, evo, unatoč tome svjesni su svi da toga ima kod nas. Tako da ja vjerujem da će profesor večeras malo detaljnije objasniti zašto je to tako. Naravno, zbog predavanja on će i, i ono, promovisati svoje dvije knjige, ali evo, sam profesor će nam o tome malo više reći, ja vam sad predajem ovaj. mikrofon. Mali ovaj, da se izvadi, samo stoji ovako. Samo. Ako ne može. na sve بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبعد Zahvaljujem se Allahu Đalešanuhu i na početku i na kraju s alhamdulillahi rabbil alemin najljepšom zahvalom koja doliko i pripada samo njemu neka je uzviše. Salavat i selam upućujemo Rasulullahu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem njegovoj časnoj porodici Ahlul Bejtu, svim njegovim ashabima radijallahu anhu i svim onima koji ga slijede do sudnjega dana Allaha Đalašanu molim da svi zajedno i naši potomci budemo na toj stazi i na tom putu ta staza je džennetska staza taj put vodi u džennet u prevodu ajeta koji sam proučio Allah mu kaže pozivajući o vjernici Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni a zatim, moja draga braćo i sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. U istinu mi je drago što sam poslije dugo vremena u krajini. Krajina je za mene nešto posebno. Uvijek kada bi došao u krajinu osjećao sam se posebno. Krajina je za mene najljepši dio Bosne, a Bosna je komad dženeta na zemlji. Ne mislim naravno bukvalno, nego svojom ljepotom i onom što ima. I dovoljno je proći od, evo kako reče uvaženi moderator, od Pazara do Sarajeva, a zatim vamo, da se vidi koja je to ljepota koju, nažalost, mi najmanje cijenimo. Sve nam je nešto drugo preče, sve nam je nešto tuđe bolje, samo da je tuđe, to je dobro, a naše ne valja. Taj odnos, tu našu svijest mi moramo promijeniti i moramo mijenjati i mijenjati ih kod drugih, kod naših sunarodnjaka. Neka lica koja sam vidio večeras znam dugo. Neka su za mene nova, alhamdulillah, hvala Allahu i na jednima i na drugima. Evo, tema je najavljena. Umišljenost, arogancija ili oholost, mržnja, korijeni i posljedice. Naime, prije stvaranja Adem a.s. čovjeka, odnosno njegovog slanja na zemlju. Na zemlji su živjeli džinni, prije insana, prije ljudi. Činili su nered, ubijstva. Pa je Allah Đalešanuhu slao ekspedicije meleka da ih smiruje i da zavodi red među njima. Meleki su od nura, stvorenja Allahova bez strasti, bez potreba insanskih, a džini su od vatre, sa potrebama i tako dalje slično insanu. Nakon jedne velike pobune Allah Đalešanuhu šalje ekspediciju Meleka na zemlju, kako to navodi imam Taber u svome tafsiru, da smiri džinne i među njima jednog koji nije bio od Meleka a bio je među njima. Bio je to Iblis. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ kaže Allah Đelešanu suratul Kehf. Bio je od džina, pa se ogriješio zapovijest gospodara svoga, što ćemo kasnije vidjeti kako i zašto. Iako kažem nije bio od meleka, Iblis je bio sa melekima, a inače od džina, od Međutim, njegovo znanje koje je bilo i ostalo veliko i njegova pokornost Allahu ga je dovela u red meleka. Allah ga je uzvišeni uzdigao i stavio ga s melekima da mu seždu čini i da ga obožava. Iblis je to radio. I čak ga je stavio za prvake meleka u ovoj ekspediciji koja je smirila džine, pobjedila ih i rastjerala ih po ostrvima i po brdima, kako to kaže, kažem još jednom, imam taberi. E, Iblis, ta riječ, neki učenjaci kažu da dolazi od glagola lebese, odnosno libas, odjeća. Imamo poznato djelo bliz iblis, iblisova odjeća. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže Ilbis džediden, nosi novo kad neko nešto novo obuče. Ilbis džediden, vaiš hamiden, mut šehiden i živi dostojanstveno i preseli kao šehid. To je korijen LBS. A ovdje imamo BLS i bliz. E, naši ljudi, naši roditelji, majke i babe, djeci kada su nestašna kažu bleso. Ili kad je neko onako malo mahnit, jel, kažu mu blesav je. Možda to dolazi od ovog iblis. Uglavnom, kada su pobjedili džine u ovoj ekspediciji i kada su se vratili na polaznu tačku, iblis koji nije bio od meleka, nego je bio od džina i pokoran Allahu Đelešanu, osjetio jedno sjećanje, osjetio je nešto što do tad nije, osjetio jednu emociju i Kazao je u stvari sebi ko je ko ja. Ja sam od džina, predvodim meleke, ja sam ih pobjedio. Porastao je u svojim očima. Kaže, Iblis je veliki znalac, bio i ostao. Mi nekada, mislim se svakom u životu desilo da je htio nekada nešto kazati, nešto bitno kazati i u trenutku je to zaboravio. Iblis ima upliva u naše misli, ukrade to nekada nešto ako je bitno. Pa kaže ljudi, helem ne se, nije bitno, zaboravio sam. Ne, bitno je. Čim si zaboravio, jer da nije bilo bitno, ti bi to rekao. Ali čim si zaboravio, bitno je. Neko preporučuje da se onda prouči nekoliko salavata da bi se sjetio toga. Znači ono što je bitno, on pokuša od insana ukrasti. I ako nešto hoćeš kazati, a zaboravio si, znaj da je to bitno. Pa se pokušaj toga sjetiti. To je ta njegova učenost koja je bila i ostala. I kad je bio pokoran Allahu i sada kada je nepokoran Allahu Đelešanu. Osjetio je, kažem, jednu emociju uzvišenosti, uzdignutosti koju mumin sebi ne smije dozvoliti. To je takozvani uđb ili umišljenost. Ko je ko ja? To ja je jako opasno. Ona je upropastilo mnoge Upropastilo je faraona kad je kazao ene, rabbukumul a'la, ja sam vaš najveći gospodar. I blisa kasnije ćemo vidjeti kad je odbio učiniti sečdu Ademu a.s. pa je kazao ene hajru min, ja sam bolji od njega. Onog nevjernika iz sure Keh koji je kazao ene ektharu min kemalen wa azzu, nefera, ja od tebe imam više para i ugledniji sam. To ene, ja ih je upropastilo. Zato mumin treba kazati Allahumme gospodaru inni a'udhu bike ene. Tebi se utječem od mene ili sačuvaj me od ovog ja. I to ja, osim naravno u govoru, kad je bezazleno, insan, mumin, musliman, vjernik treba izbjegavati. On je pomislio ko je ko ja. To oko njega niko nije znao, nije osjetio. Ali Allah Đelešanu to znao. To je znači unutrašnja stvar, stvar koja se ovdje u prsima mota, koju poznaje Allah, a ljudi je ne poznaju. To je bio sebe ili razlog da se ispuni kadar Allahov Đelešanu. Ono što je propisano i Iblis u tom trenutku kad je osjetio i dopustio sebi taj uđb, tu umišljenost koju kažem još jednom moramo izbjegavati u stvari automatski je došao u predvorje dva vrlo opasna stanja, dva opasna duhovna grijeha, duhovna raka, a to je arogancija ili umišljenost, odnosno arogancija ili oholost i zavist. Dok se ovo sve dešavalo, Allah Đelešanu je stvorio Adem a.s. odnosno sazdao njegovo truplo, samo tijelo, bez duše. Ostavio ga u džennetu da leži i kad se vratio Iblis ga je ugledao. Vidio jedno savršeno stvorenje, automatski osjeti jednu zavist nakon što je osjetio umišljenost, jer je ona znači hodnik ili ulazna vrata za zavist i kazao onako poluglasno ako ti budem nadređen uništit ću te. A ako mi budeš nadređen, bit ću ti neposlušan. Tu je znači rodila se zavist. Zavist je najveće zlo. To je prvi grijeh, vidimo shodno ovome, kako kažu neki učenjaci, diskutabilno je da li je prvi, ali od prvih sigurno na nebesima počinjen ka Allahu ili prema Allahu Đelešanu. I prvi na zemlji koji je počinjen Allahu Đelešanu, što ćemo vidjeti nešto malo kasnije, inšala. E, nakon ovoga, prošlo izvjesno vrijeme, Allah Đelešanu je pozvao meleke zajedno sa Iblisom koji je bio u njihovom safu. Udahnuo dušu Ademu alaihi selam i naredio melekima i Iblisu koji nije bio od njih, ali bio u njihovim redovima još uvijek, znači zbog onog odranije pokornosti one, ali sada sa nekim novim emocijama u srcu za koje ljudi, odnosno za koje meleki nisu znali, znao Allah naredio da učine sečdu poštovanja Ademu a.s. kao Allahovom stvorenju, savršenom Allahovom stvorenju. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا Kaže Allah Đelešan suratul Bekara slijedu billah, kada reko smo melekima učinite seđdu Ademu, pa u seđdu mu učiniše illa iblise, osim iblisa. Ovo zbunjuje ljude. i iblis među melekima. Evo zbog čega rekao sam i zašto. Illa iblise, osim iblisa. Tu se pokazala njegova nemelekanska, odnosno džinska priroda, odbije učiniti seđdu, odbio Allahovo naređenje i sad se dešava još nešto. Illa iblise eba, on odbi, u uzoholi se. Wekane minel kafirin. I tu postade od kafira. Bio je izuzetno dobar i pokoran Allahov Đelešanu rob, ali je sada postao kafir, nevjernik i vođa nevjernika do sudnjeg dana. On je ispustio uputu. Uputa je najveće dobro koje čovjek može dobiti. Uputa na pravi put, siratul mustaqim, Allahov pravi put. I ne hudallahi huvel huda, zaista Allahov put, pravi put, put Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Iblis je ispustio tu šansu ispustio tu priliku. Vjerujte mi, može čovjek u životu sve ispustiti, ali ne smije ispustiti uputu koju mu Allah Đelešanu dadne. Zato mora mnogo puta u životu kazati ihdina siratal mustaqim, kazati to iskreno, pokušati razmišljati kad izgovara ove riječi o njima, jer je uputa najveće dobro. On je u stvari učinio ono što učini čovjek koji klanja pa ostavi namaz. Žena koja bude pokrivena pa baci hijab. Vema ba'd huda i dalal. A šta je poslije upute? Osim zabluda. Zato vidiš čovjeka koji je klanjao, posto toga svašta sebi dopušta i svašta radi. Ljudi se brete, pa on je klanjao kako on to može. Ili žena koja je bila pokrivena, pa bacila hijab, pa svašta sebi dopusti, ona je bila pokrivena kako ona to može Znači on kad je ostavio namaz, njega to više ne interesuje. Šta je poslije upute nego zabluda? Ona koja je ostavila hijab, nju to više ne interesuje. Šta je poslije upute? Osim zabluda. I tada se ide u veliku zabludu. Allah Đalešanu dva put može dati priliku nekome. Uglavnom jednom dobije čovjek i ostavi, Allah mu više ne daje priliku. Nekom iz svoje mudrosti, koja je neograničena, i drugi put dadne priliku. Ali ako ovaj drugi put ostavi putu, nikad treću priliku neće dobiti. Ste dobila, inna ladine amenu, zaista oni koji budu vjerovali, summe keferu, a zatim ostave nevjeruju. Thumme amenu, pa opet povjeruju. Summe keferu, pa opet uznevjeruju. Poslije ovoga nema više summe amenu. Nema više povjeruju. Nego summe zdadu kufra, a zatim povećavaju svoje nevjerovanje. Allah im neće oprostiti, niti će im ukazati na put suratu Nisa. Iblis ovog trenutka postaje nevjernik, postaje prijedvodnik svih nevjernika do sudnjeg dana i u stvari dešava se po prvi put nešto što do tada nije bilo vidljivo, viđeno, nije bilo zapamćeno. Odbio je Allahovo Đelešanu naređenje. Prvo stvorenje i prvo Allahovo naređenje koje je direktno odbijeno je bilo ovo. u eba, odbi da učini seđdu, Allahovo naređenje. E, zašto on to uradio? Zato što je na jasno Allahovo naređenje upotrijebio logiku. Mumin, kada čuje nešto što je Allah naređuje, on kaže semi'na wa'tana ili kažu vjernici čujemo i pokoravamo se. Znači mumin ne ulazi u to šta sa ovim hoće, koliko je to mudro, da li je baš to to, nego kaže semijana wa ako je to od Allaha mi čujemo i pokoravamo se. Shodno njegovoj iskrenosti, otvorenosti njegovog srca prema Allahu, vremenom, Allah će mu vjerovatno dati da razumije svrhu propisa, odnosno neke naredbe ili zabrane. Ali mumi ne ulazi odmah u to. Iblis je upotrijebio logiku i nije kazao semijana valtana. Mi danas imamo veliku masu muslimana koji su da kažu čujemo i pokoravamo se, kažu čujemo i prilagođavamo se. Znači koliko nam ostane mogućnosti, odnosno vremena od naših dunjaličkih obaveza, trke, frke i tako dalje. Imamo veliku masu muslimana koja se zaokružila dunjalukom. Dok je dobar dunjaluk, sve je u redu. Ali ako dunjaluk malo zaškripi, ne pitaj me za vjeru, pusti me. Škripi dunjaluk. E vidite, shabi su bili totalno drugačiji. Oni su naši uzori, naravno, nakon Rasulullah nakon drugih poslanika, alehim selam ejmein, oni su kazali semijana wa altana. Možda smo mi još uvijek malo bolji od onih iz Musavog, alehim selam, naroda koji su kazali semijana wa čujemo, ali nećemo biti pokorni. To su kazali iz Musavog, alehim selam, naroda, Benu Israilu. Oni koji su imali islam od jevreja tog vremena. E, zašto ga je ovdje pobjedila logika? Kad mu je Allah Želešanu kasnije kazao zašto si odbio o Iblisu da učiniš seždu, on je kazao onu čuvenu ene, ja, ene hajru min, ja sam bolji od njega. Njegova logika je bila pa je kazao halekteni min nar, wa halektehu min tin, jer mene si stvorio od vatre, a njega od zemlje. Po njegovoj logici vatra je bolja od zemlje. Vatra ima svoje dobre strane. Allah Đelešanu kaže mi smo dali u njoj nahnu džalnaha tadhkiratan wa mi smo dali da ona bude opomena upozorenje insan kad vidi vatru sjeti se prave istinske džehennemske vatre kojom se prijeti međutim vatrom će se pržiti ona kažnjava e, međutim isto tako se čovjek malo ovaj smrzne kad mu je hladno uz vatru se ugrije to je neka pozitivna karakteristika međutim što se zemlje tiče u zemlji je svaki hajr iz zemlje niče bilje, iz zemlje izlazi voda, e, sve čime se hrani insam, stoka je iz zemlje i vatra ne može biti bolja od zemlje. Tu je Iblis pogriješio, zeznula ga je njegova logika, prevarila ga je i tu je propao. On je tada kazao, odnosno kazat će na sudnjem danu Febima agvejtani, zato što si mi ti to odredio pa sam u zabludu pao gospodaru. On će se pokušati ovim pravdati na sudnjem danu. Ovo će pokušati mnogi kazati na sudnjem danu. Nekada se zaibratim kako ljudi ne razumiju Allahov Đelešanu kadar je Allahov određenje. Zadnje što sam čuo kaže, jel kad čovjek bude pokoran Allahu, to mu je kadar određenje, a kad bude nepokoran, poslije toga ako bude nepokoran, to je njegov izbor, odnosno to mu nije naređenje, odnosno to mu nije kadar. Ne, nego je sve kadar. Allah zna šta će se desiti. Oni koji slušaju ezan, a neće da se odazovu, a vamo slušaju neku pjevačicu u noćnom klubu pa se odazovu. Ili oni koji neće da padnu Allahu na seđdu, ali padaju radnim radnjama svojim šeitanu na seđdu. Pokušat će kazat na sudnjem danu, gospodaru ti si mi ovo odredio, pa sam ja takav bio. Hoće kazat da si mi odredio da idem pravim putem, ja bi išao. To neće biti opravdanje. Nikome. Ovako će pokušati bliz da se pravda, ali mu neće biti kabu. Neće mu se to primiti. Allah Đelešanu je objavio Kur'an i poslao Muhammeda sallallahu alejhi koji je živio Kur'an, implementovao ga što vole kazati političari u svome životu živio ga. Pokazao da Kur'an nije knjiga za meleke niti za vanzemaljce, nego za ljude, za insane. I na osnovu toga čovjek zna šta je dobro, šta je zlo. Na ovaj svijet svako dijete koje je došlo, koje se rodi, dolazi s nekoliko stvari. Urođenim stidom, urođenim rijalukom, da se znači pretvara i predstavlja ljudima kad čini djela i urođenom zavišću. Kod zavisti nam je sviga, svima ugrađen. Pardon. I dolazi na ovaj svijet sa prirodnim osjećajem za ono što je dobro i lijepo da to voli, a ono što je ružno da to ne voli. Što se tiče ovoga zadnjeg, vremenom se poremete parametri, kad se zaokriži grijesima haramima, pa harami postaju, vidimo, nešto što je dobro i pozitivno, a dobra djela, pokornost Allahu, postaje nešto što je loše. Što se tiče stida, stid vremenom se gubi osim mumina i rijaluk isto tako i zavis ostaju i njih se, protiv njih se samo mumin može izboriti. Znači rijaluk ako malo ne obratiš pažnju na svoj ihlas, svoju iskrenost, on se javlja kod čovjeka. Isto tako zavist ako ne obratiš pažnju na nju, ona se javlja. Kako se ta zavist može suzbiti? Tako što kad vidimo neku blagodat kod čovjeka, jer zavist u stvari taj kod se aktivira kada vidimo neku blagodat koju mi nemamo, pitanje kod zavisne duše, zavidne duše jeste zašto to on ima, a ja nemam, što je to njoj dato, a nije meni i tako dalje. Uglavnom muškarac muškarcu zavidi na uspjehu, a žena zavidi ženi na ljepoti. Prilike, spravite me ako griješim. Uglavnom obučar zavidi obučaru, pekar pekaru, doktor doktoru. Boga mi rekao bi hođa hođi, jel? A, a što se tiče ove druge strane, pekar zavidi doktoru, doktor hođi i tako dalje, to nema. Nego u istom fahu i istoj branši. Pa kad vidiš nešto, sjeti se da je tebi Allah dao nešto drugo. Nikoga Allah nije ostavio, a da ga nečim nije počastio. Zatim ga je stvorio da ide nekim putem i kaže thumme sebile jesere olakšao mu da ide tim putem. Pa kad vidiš da si za nešto stvoren, da ti nešto ide od ruke, svi ćemo pronaći, možda u 30. najčešće mnogo, mnogo ranije zašto smo to stvoreni. Šta nam to ide od ruke i vidimo taj proizvod ljudi prihvataju, onda nastoj u tome dati svoj maksimum. Nastoj biti najbolji. kul hajrat, kaže Allah Želešanu. Trkajte se, takmičite se u dobru. To je također puta shaba. I to mi moramo raditi. Kazat ću poslije kako su se oni takmičili, takmičili u dobru. Pa kad vidiš, kažem nešto, reci mašallah. Allah ti dao još više. Allah ti povećao. A nije zabranjeno reći, a da imeni isto tako dadne, to može u sebi pomisliti, u sebi kazav i to nije zabranjeno. Znači, na taj način će se ta zavist suzbiti. Jer ako se ne suzbije zavist, ona je veliko zlo. Doćeš u sredinu ljudi su moralni, u drugoj sredini ne piju, u trećoj sredini ne kockaju se, ali ćeš teško naći sredinu gdje ima ljudi koji su ukrotili zavist, koji su dekodirali taj kod koji je ugrađen svima nama od rođenja. Ovo je jedan mali savjet kako bi se to moglo urati da se pokuša. Kažem, Iblis je tada se uzoholio, postao otpadnik, E, pokušat će se pravdati na ovaj način, zatražio od Allaha Đalešanu dozvolu da zavodi ljude do sudnjeg dana i od onoga znači koji je bio prvak u pokornosti, postaje prvak u zavođenju. Sa misijom njegovom osnovnom životnom povesti što više ljudi za sobom u džehennem. Jer mu je Allah Đalešanu dozvolio, zavodi. A nećeš uspjeti samo moje iskrene robove. Odnosno, to je Iblis priznao. Sve ću ih zavesti illa ibadeke minhumul muhlasin. Osim tvojih, među, iskrenih među njima robova. Samo tvoje iskrene robove, koji te sa ihlasom obožavaju. Razmišljaju svojim, o svom nijetu. Znači, kad čovjek razmišlja o svom nijetu, uspjeće. Znači, njih neću uspjeti zavesti. Kako razmišlja o svom nijetu kad god nešto uradi, hoće kazati, hoće nešto učiniti, postavlja sebi nekoliko pitanja. Osnovno pitanje šta ja hoću s ovim? Zašto ja ovo radim? Zašto sam ja pošao u cazim? Šta ja hoću tamo? I tako dalje. To su znači ti neki savjeti po pitanju e, toga što se do, do tada desilo. Kazat ću još nešto kako da uspijemo tu oholost, aroganciju pobijediti jer ona je jako opasna. Šta je u stvari ta arogancija? Vidjeli smo iz primjera Iblisovog. Gledanje sebe boljim od drugih ljudi i preziranje istine. Istina dođe čovjeku jasna, on je prezire. To je oholost. Također, vidi sebe boljim od drugih ljudi. Ja sam bolji od njega. Ja sam najbolji. To je oholost. Nije oholost kad se čovjek lijepo obuče. Sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je lijepo se obuči. Biti dotjeran, biti namirisan, naročito petkom kad se ide na džumu, obaviti ličnu higijenu, okupati se po mogućnosti. To je sunet Muhammeda za srlem. Oholost je nešto drugo. Najviše oholosti danas ima ovome. Ja sam bolji od njega. Ko je ko ja? Šta će mi on pričati. E, znači, ovo kako se može suzbiti? Nekada se pojavi kod mumina, iskrenog Allahovog groba. Oholost je u stvari izdizanje sebe, izdizanje svog vrata, iz oholosti nalazi, dolazi taga, ona riječ tagut, znači onaj koji sebe stavio na poziciju Allaha Đelešanu u nekom segmentu. Kaže Allah Đelešanu, felemma tagel kada voda poplavi, Znači, voda je učinila taj taga, poplavila je, izašla iz svog okvira. Kad čovjek izlazi iz svog okvira, on u stvari postaje jedna vrsta taguta. Visok si metar osamdeset i hoćeš nazvor da si dva metra. Ističeš svoj vrat. To ide u oholost i mnogo što drugo. Da bi čovjek to pobjedio, treba učiniti ono što je suprotno, sageti svoj vrat. Pa kada vidiš možda da su cipele razbacane pred džamijom, kad niko ne vidi najbolje, sagni se pa ih malo složi, stavi ih gdje im je mjesto, pred nekom organizacijom kad ulaziš. Znam još iz rata, odred on muđahidin, masu momaka, uglavnom je menaca, koji bi ustajali prije svih ujutru, Znali su kad ljudi ustaje na sabah, prvo idu obav fiziološku potrebu, odlaze znači, u toalet, išli bi da naspu vodu. Znači taj prezrani posao koji neće, ne vole ljudi da rade, tako se liječi i razbije oholost. Išli bi svima da naspu vodu, da ljudi makar i taj zahmet i taj trud ne moraju učiniti. Da imaju to gotovo. Kasnije su ti ljudi dobijali tu nagradu koju su najviše željeli, zbog koje su došli. Dobijali su šehadet. Allah bi ih uzimao kao šehide na svome putu. E, nakon ovoga hoću da kažem još nešto malo o Ademu selam što je jako bitno. Naime, insan danas šta radi i kako radi u mnogome i velika masa postala je gora od hajvana. U jednoj izreci se kaže Allah Đelešanu je stvorio insana na jednoj strani, stvorio je, odnosno Ibadu Rahmane, svoje robove, na jednoj strani je stvorio uh, ibadu šeitane, oni koji šeitanu čini ibadet, a u sredini je jedna masa hajvana. Oni ne znaju na koju će stranu, ljudi su. Pa je sad borba između Ibadu Rahmana i Ibadu Šeitana, ko će dobiti što više za sebe ovih hajvana. Jel? Taj hajvan može jednog dana postati izuzetan Allahov rob. On sad ne zna, ne vidi. Možda sad šete uda ljudi, ne znaju za ovo večeras, koji će za dvije, tri godine biti nosioci Islama. Ovdje, ne samo ovdje. Znači treba učiniti sve da ih se dobije. I Allah Đalešanu nije insana odlikao nad hajvanom ničim osim jednom stvari. A reću koja je. Neki misle možda čovjek je jak, pa nam je snaga ta koja je odlikovana. Međutim, insan koliko god jak bio, ne može se sa medvjedom, tigrom ili lavom nikad hrvat i nikad boriti. Ima ljudi koji su jako brzi. Ovaj Huso Bolt trči jako brzo. Neki su pitali, kaže, znaš što Huso Bolt onako dobro trči, kad zatim što iza njega je Tyson Gay ga ganja, zato kaže ako brzo. Ovaj, ali ne može on nikada trčati, na primjer, sa gepardom. Gepard je najbrža laho stvorenje na zemlji 120 na sat, razvija brzinu. Smo nekada ovaj Fiča koji još uda ima, onda su bilo gravirano 120, on nije mogu ni 80, 90, znači Huso je brži od njega. Imamo ovaj, ljudi koji brzo plivaju, dobri plivači, ali ne može s delfinom nikad plivati. Znači nismo mi tim ili nekim drugim osobinama odlikovani. Zašto je stvari insan, insan? Pa mu je Allah kazao Sahara ma fil ardi Sve što je na zemlji vama je podređeno Zbog razuma. razuma. Kad je Allah Đelešanu stvorio Adem a.s. Kaže Wa alleme Adem el Poduči Adema nazivima svih stvari, svim imenima ga poduči. Alleme, ilm. To je ono zbog čega insan uzvišen, uzdignut u odnosu na druga stvorenja. U ilmu, u znanju je svaki hajr. Ako naravno služi svojoj osnovnoj svrsi, da podupre djelo. Znači, ilm je tu zbog dijela. Allah Đalešanu kaže Lijebluvekum ejukum ahsanu amela Stvorio sam vas da provjerim ko će od vas biti najljepšeg dijela ne znači zbog toga da bi bili znalci i da bi se hvalili tim svojim znanjem i uzdizali nad neukima i tako dalje, nego da bi popravili djela. U znanju je svaki hajr, osim što može svoga nosioca uzoholit, da se osjeti uzdignutim na drugima koji nemaju znanje, a može mu proizvesti onu zavis kad vidi da neko drugi zna više, jer Allah kaže feuka kuli zi Iznad svakog znalca ima i alim. Iznad svakog znalca ima još učemni. Pa kad to vidi, zavis se rodi kod njega. E, zato ima onaj čuveni poznati izraz kroz historiju zavidna ulema. Ilm. Svaki je hajr u njemu. Ali zavidna ulema zbog ovoga. A ima, kažem, proizvede zavis. Pa nekada ima učenjaka alima koji, koji imaju ovog malo ovaj kibura, ove oholosti, ovlasti pri sebi. E, kad je Allah Đelešanu obavijestio Meleke da će stvoriti Adem a.s. kao svog namjesnika, halifu na zemlji, Meleki su kazali eteđalu fiha, me jufsidu fiha, va jesfiku dima, va nahnu, bihamdike venu Znači stvoriti na zemlji nekoga ko će na njoj nered činiti i krv proljevati. A mi te obožavamo kako tebi doliku i mi te slavimo, E, ovdje sada nešto vrlo zanimljivo. Da li meleki poznaju budućnost? Da li meleki poznaju gaib? Iblis je rekao, vidjet ćeš, koju drsku se Allahu obratio. Subhana, mogu se ne bretiti kako on tu drsku Allahu Đelešanu kazao, kao što se ne mogu načuti ni Benu Israilu. Kad čitate Kur'an, vidite kako se oni obraćaju Musa, a.s. Ja Musa. Oni ga zovu O Musa, zovu ga po imenu. Onda mu kažu, od'u lena rabbek, zamoli za nas svoga gospodara, ko da to nije njihov gospodar. A vidimo kako su ashabi se obraćali Muhammedu sallallahu alaihi sallam, ja Rasulallah, o Allahov poslaniće. Pa kad bi ih on nešto pitao, oni bi znali odgovor, ali kažu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Iz poštovanja prema Muhammedu sallallahu alaihi sallam, kažu Allah i njegov poslanik, to najbolje znaju. Iblis je kazao, vidjet ćeš da ću ih sve zavesti, osim tvojih iskrenih robova među njima. I Allah Đelešanu kaže, on je pogodio. Ali Iblis nije znao gaju. Isto meleki su ovdje pogodili. Insan zaista čini nered na zemlji i proljeva krv na njoj. Kako su oni to znali, ako ne znaju gaju. Zato što su znali ponašanje džina koji su bili prije insana. Šta su oni radili i kako su se, kako su se ponašali. Sve ovo što sam kazao, ove događaje koje sam pobrao, vezani su za ahiret, vezani su za džennet. Nakon ovoga, Eh, Adem salam nakon što se prima kao drvetu kojem Allah Đelešanu zabranio njemu i njegovoj ženi Havi i nakon što su ubrali s tog drveta, ne kaže se koje je drvo, jer Kur'an i Islam ide u suštinu, ne ide u formu. Allah Đelešanu se ne obraća formom kao što je Biblija puna forme, puna imena, puna datuma. U Kur'anu se ne kaže koje je to drvo, jer nije bitno. Bitna je suština. Allah Đalešanu im je kazao, Ademu a.s. i njegovoj ženi Havi, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَ Evo vam džennet, sve vam je dozvoljeno, samo nemojte se ovom drvetu približavati. Nije Allah rekao nemojte ubrat sa njega. Isto kao što kaže وَلَا تَقْرَبُ zina, nemojte se bludu približavati. Nije Allah rekao nemojte ga učiniti. Jer Allah rekao nemojte činiti blud, to bi također bio naredba. I bili bi odgovorni ljudi ako ga učine, Ali bi onda bilo mnogo lakše ga učiniti. Allah iz svoje pravednosti čini da je to teško kad kaže nemojte se približavati. Što znači zatvorena sam vrata, spuštene rampe, izgrađeni zidovi. Nemojte se usamljivati sa ženama, nemojte se rukovati, obarajte pogled i tako dalje. Da je rekao nemojte ga činiti, značilo bi s vam je dozvoljeno. I zagrlite se malo, i poljubite se malo, malo se i dofatite, jel? Koga onda ne bi učinio, postavlja se pitanje. Tu Allahova Đelešanu pravednost je naravno pobjedila i zato iz te pravednosti kaže nemojte se približavati bludu. I njima je rekao nemojte se približavati tom drvetu. Približili su se, ubrali s tog drveta, ukazala im se njihova stidna mjesta. To je jedini grijeh koji je počinio Adam, a.s. naš praotac, naš prababo praotac ljudskog roda. Nikada poslije toga više nije grijeh učinio. Međutim, to je bio sebe. To je bio razlog za njegovu hijđru. Mi smo u mjesecu Muharremu. Ovaj mjesec je sveti mjesec. U svetom mjesecu svako dobro djelo se višestruko nagrađuje. Više nego u ostalim danima i noćima i mjesecima koji nisu sveti. Ovo je sveta noć. Ovo večerašnje naše druženje, vi koji ste došli na ovaj zikr, ovo spominjanje Allaha, ovo predavanje, bit ćete višestruko nagrađeni. Međutim, isto tako grije se u svetim mjesecima mnogo strožije kod Allaha uzima i opasnije grije. Zato Allah Đelešanu i kaže u surotu Teube فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Nemojte u tim svetim mjesecima sebi zuluma činiti. Nemojte, nemojte griješiti. Mjesec Muharrem je mjesec hijđre, odnosno hijđri bolje reći. Hijđri Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi sallam i hijđri drugih Allahovih poslanika alaihim salam eđmein. Sve hijđre Allahovih poslanika i Muhammada sallallahu alaihi sallam i onih prije njega, osim Adem alaihi salam, Bile su dunjalučke hijđre. Na dunjaluku se desile sa nijetom dženneta i ahireta. Međutim, Ademova, alaihi selam hijđra bila je hijđra ahireta prema džennetu. Znači, vidite šta je e, smrt. Insan kada znači umire, on ide sa dunjaluka na ahiret. Mi kažemo preselio je na ahiret, ne umro je, premda je umro dozvoljeno kazati. Preseliti nekada iz kuće u kuću, iz stana u stan, preseliti stvari po stanu je jako težak, naporan posao. Kako je preseliti sa svijeta na svijet, dunjalka na ahiret? A Adam a.s. dolazi u suprotnom pravcu. Sa ahireta na dunjaluk. E, Allah Đelešanu, kako kažu historičari, spušta ga, njegovo znači mjesto gdje je spuštenje, bilo u Indiji. A žena Muhava također spuštena. E, ona je u Džidi, u Saudijskoj Arabiji. E, mjesto Džida, kada hađe uglavnom idu avionima na hađ, slijeću u Džidu. Džida u prijevodu znači nana, jer je hava tu znači ispuštena, ona je pranana ljudskog roda. Zatim im je naređeno, upoznajte se ponovo na Dunjaluku, na mjestu koje se zove Arefat, sveto mjesto, jel, kod muslimana, brdo Arefat, to Arefe Jarifu, upoznati se, Tamo su se ponovo upoznali i našli Adem a.s. i žena mu Hava. Allah im daje navigaciju, prirodnu navigaciju, to je najbolja navigacija, jer mi smo se mnogo slonili na ove aparate, navigacije i tako dalje, onda te zna nekad odvesti mnogo daleko od cilja, pa zakasniš na voza, autobus ili tako dalje. Tvoj ti razum govori koji ti Allah da odlikovo te njima svim svojim stvorenjima, nemoj tu, idi tamo, ti ne, navigacija mi kaže ovako i ona te izradi. E, Allah Đelešan daje najbolju navigaciju. Ona je data Adem a.s. i ženi mu Havi. Ona je ovdje. Adem a.s. ovdje. A moraju se naći ovdje. Mnogo bliže Havi. I ona kreće. A Adem a.s. puno veći trud ulaže da dođe na mjesto upoznavanja na Arefat. Arefe i Upoznati se. E, šta nam ovo govori? Čim su spušteni na Dunjaluk, Allah nam stvari preko tog primjera pokazuje i kaže čovjek da bi našao sebi hajrli ženu, morat će mnogo više truda da urodi, da uloži, nego žena da bi našla herli muža. I ona naravno ne stoji. I ona ulaže trud. Ali Adam, a.s., odnosno muškarac, kroz život ulaže mnogo veći trud. Danas je naročito izraženo o čemu govorimo. Nije lahko naći hajlu ženu, a nije lahko Boga mi naći ni hajli muža. Opet muškarac je taj koji mnogo više traži. Nekad se tražilo od kuće do kuće, od džamije do džamije, od sjela do sjela, danas znači razne internet stranice, odnosno razne lozinke, šifre, pasvodi i tako dalje čine to. Vrijeme se mijenja. Ja svakome ko se nije oženio želim znači hajr, odnosno ko se nije udo želim hajr, jer u stvari čovjek svoje dijete počinje odgajati i žena svoje dijete počinje odgajati onda od onog trenutka kada ovaj prvi bira ženu svome djetetu, no pardon, bira majku svome djetetu, na sebi ženu, a kada žena bira e, oca svome djetetu, odnosno kad sebi bira bira muža. Kada su se našli i počeli svoj dunjaločki život, Allah je počastio s djecom, između njih dva sina, Habila i Kabila. Kabil je bio e, zemljoradnik, bavio se obradom zemlje. Habil je bio stočar, bavio se znači stočarstvom, Allah im je dao sve što im je potrebno za život i naredio im je da prinesu kurbana, Kurban je od glagola karabe i u karibu, približiti se. Kurban je ono što nas približava Allahu Đelešanu. I Muhammed s.a.v. kaže prva kap krvi kada padne na zemlju vaše kurbana, opraštaju se s njom grijesi. I do Allaha neće doprijeti ni meso, ni kosti, ni koža od kurbana, nego učinjena iskreno vaša djela. Znači, e, oni su prinijeli kurban od onog što su imali. Kabil koji je bio zemljoradnik, sabrao je nešto plodova, potrudio se, ali nije uložio sve, nije uložio maksimum. Od nas se traži da pokušamo uložiti maksimum kada izvršavamo Allahove Đelešanu naredbe. I poslije toga dolazi Allahova pomoć. Naprotiv, Habil je izabrao ono što je najljepše imao od stoke i pridio to kao kurban. I njegov kurban je bio Kabul, a brata mu Kabila kurban nije bio Kabul. Pazite, to je proizvalo zavist Ponovo sad zavist, prvi grijeh na zemlji, nakon što se isti takav učinio na nebesima. Prvi grijeh na zemlji nije alkohol, nije zinalog, nije kocka, nije laž, nego zavist. Zavist ako se ne sputa, rekli smo način kako, proizvešće mržnju. Mržnja. Nažalost, mi smo danas puni mržnje. Imamo ljude koji se e, u vjeri razlikuju u nekim formalnim stvarima, koji se zovu furui ili ogranci. Pazite, imate granu, el furu u arapskom ogranak, grana. Grana, ako je odlomiš od drveta, nisi uništio drvo. Drvo ima korijen, ono je najbitnije, ima stablo. A grane su da ga ukrase i lišće. Mi se danas u tim granama razlikujemo, donekle, jel? I to je međutim proizvelo mržnju, a to ne smije proizvesti mržnju. Sve dok nam je akida ista, naravno akida je suneta vel džemata, sve dok smo na putu suneta Muhammeda alaihi salatu wasalam u djelima, te sitne razlike nas ne smiju razlikovati. Pogotovo ne proizvesti mržnju. Jer je prva osnovna odlika Selefu Saliha, njihova prepoznatljiva pasoš, njihova lična karta bila tolerancija. Ne brada ili nešto drugo, nego tolerancija. Šta to znači tolerancija? Njihova e, korespondencija je bila, brate, ja mislim to što radiš. Na primjer, klanjaš namaz drugčiji od mene. Mislim da nisi u pravu, nego sam ja u pravu. Ali ostavlja mogućnost da si ti u pravu, a da sam ja pogriješio. Tako su razgovarali Malik i Hanif. Tako su razgovarali Šafija i Ahmed. I to je znači bila ta tolerancija mislim da sam ja u pravu, a ti si pogriješio, a ostavlja mogućnost da si ti u pravu, ja sam pogriješio. I mi smo braća, idemo dalje. I umet je letio raširnih krila. Dok nisu došli ljudi ili generacije koje kažu ja sam u pravu i nema šanse da sam pogriješio, a ti si pogriješio i nema šanse da si u pravu. Tu nastaje kasnije razdor, to proizvodi mržnju i mi danas imamo mnogo mržnje među nama. A mržnja ako se ne suzbije, vodi u neprijateljstvo, a neprijateljstvo vodi u proljevanje krvi. Znamo danas šta se dešava širom muslimanskog umeta. To je sve zbog mržnje. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahu Tri noći sjedi u mesđidu sa svojim ashabima i kaže u toj halke gdje su sjedili sad će na vrata ući dženetlije. Tri noći ulazi isti mladić. Ni po čemu se ne razlikuje i ne odlikuje od ostalih. Kapa mu voda od abdesta koji uzeo, sjeda tamo gdje nađe mjesta jedan iz te halke, Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, veliki učenjak, veliki ashab, se zaibretio. Ovo je ono što sam rekao, festebikul hajrat, takmičite se u dobru. Šta to on ima, a šta ja nemam? Idem da vidim, da ga sustignem. Mi se takmičimo u dobru. Zato su oni bili gore. Kuntum hajre umetno hriđat lin nas. Vi ste najbolji umet koji se ikad pojavio. Zato su bili ashabi. I umet se sallam, ali danas mi smo, nažalost, pali. Jer imamo mnogo tih devijacija odnosno na te prve najbolje ljude. I on mu kuca onako u ponoć prilike na vrata, kaže halali malo sam se s babom, posvađaš me pust da prespavam. Haj, kaže, buru, nema problema. U stvari on jednu špionažu, pozitivnu, da vidi šta to on ima, pa da on sprovede, da on bude dženetlija. Očekuje sad, on će ustajati, klanjati, na filu učiti Kur'an, počivati, dove zikriti, međutim ništa. Čovjek lego i spava, ne navodi mu se čak ime u ovom hadisu. Spava sad do Saba. Ustali su na sabah, klanjali i sad ova Abdullah radijallahu anhu u čudu. Pita, e, šta to ima kod tebe što ja nemam? Brate, ja se nisam s babom posvađao, došao sam malo da vidim šta to ima što ja nemam. Tri noći za tebe, prije što si išao u džamiju, Muhammed s.a.v. Allahov poslanik govori da si dženetlija. Sad ovaj u čudu. Wallahi kaže, ne znam. Osim ima jedna stvar, možda je to. A šta? Kaže, ja nikada ne legnem u postelju i nikada ne ustanem iz postelje, a da u mom srcu ima mržnje prema muslimanima. U mom srcu nema mržnje prema muslimanima. Čisto je. Kaže Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma. to je ta osobina. Zbog toga te spomenuo Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi Ako se znači ovo ne suzbije, umišljenost koja proizvodi oholost i zavist, zatim oni proizvode mržnju, to će otići u neprijateljstvo, a to će otići u proljevanje krvi. Ovo sve nije učinio Kabil. Ubio je ovoga brata Habila. I to je prvo brato ubijstvo na zemlji, prvo ubistvo na zemlji, prvo proljevanje krvi na zemlji. Sve kasnije slično ovome što se desi ići će u negativnom na račun Kabila do sudnjeg dana, kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I tako dalje, i tako dalje. Braćo da vas Allah nagradi na vašoj pažnji. Ja bi samo još, evo, dvije, tri minute, ako može da kažem, da još nešto o ove par čitaba ovdje koji su ispred mene. Ja koristim nekad priliku upoznati braću i sestre džemat sa ovim knjigama koje sam do sada napisao. Do sada izašlo devet, sprema se deseta, ovdje imam sedmu po redu i devet, odnosno posljednju koja je izašla prije nekoliko mjeseci. Ta posljednja zove se Smiri sebe i svoje srce, odnosno najljepši zikrovi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Naime, ima nešto u sunetu Muhammeda alaihi salatu ve selam što je redovno radio, praktikovao sa sabaha i pred akšam, jutarnji i večerni zikr ili zikrovi u to vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi sallam, čime se odazvao na Allahov imperativ, وَسَبِّحُوهُ bukreten ve esila, slavi Allaha ujutru i naveče, to su posebne dove, njih dvadesetak koje se može naći u izvorima, koje sam ja ovdje znači spomenuo, posebno naglasio šta se uči nakon sabaha i akšama, da bi to bila i zaštita od sihra, naveo tamo ko to prenosi, i gdje se bilježi, dao jedan kratki komentar, znači jedna knjiga zikrova i na kraju sa nekim dovama, Znači da bi se ljudi okoristili i da bi se stalno družili s tim zikrovima, odnosno s ovom, s ovom knjigom i da bi stalno bili u zikru. Jer je zikr najveće dobro koje najmanje košta, najjeftinije je, najlakše ga je činiti, a veliki je hajr njemu. Samo ću kazati suratul Bekare, a čitav Kur'an je pun poticaja na zikr, naravno sunnet Muhammed alihi salatu wasalam, kaže Allah Đalešanu stedu Kaže, spomenite me, ja ću vas spomenuti. Jesmo nikada malo razmislili o majetu? Kaže Allah, spomenite me, a ja ću vas spomenuti. Što znači kad ti kažeš Allah ili la ilaha illallah, možeš li pojmiti da Allah tada spomene tebe ili tvoje ime? Kaže Mohamed sa ako vi Allah spomenete u društvu, Allah će vas spomenuti u još boljem društvu. Vidite šta je znači to spominjanje Allaha Đelešanu koji ima ahiretsku dimenziju, a ima i tu dunjaličku zaštita jer gdje god sam došao, znači prošao sam čitavu Europu na Allahovom putu, ljudi pitaju sihru, žale se na sihr i tako dalje. E, ljudi hoće da im nekim čarobnim štapićem, po navoda, to otjeraš od njih. Da oni nastave živiti svojim životom koji nije pokornosti Allahu i da ih onda šeta ne napada. Naravno, takav čovjek je magnet koji nema magnet za šetana koji nema abdesta, nema zikra, nema namaza, ne uči Kur'an, ne upućuje dovu, ne obraća svom gospodaru. Možeš ti njemu proučiti rukju, a ponovo se šetan vraća tu. Zato znači stalno insan treba uložiti trud. Zbog toga smo stvoreni. E, I tako dalje. Ovdje knjiga znači koja je do sada možda imala najvećeg uspjeha i u najviše kuća i srca, rekao bi, ruku došla, ono što sam ja napisao, jeste knjiga sto najljepših dova Kur'ana i Suneta. Izašla je prije par godina, doživjela nekih desetak svojih izdanja. Ovo je znači njeno posljednje izdanje do sada. 31 kuranska dova, 69 poslanikovi sa dova za razne situacije prilike sa jednim kratkim komentarom i još 16 dova utemeljenih na Kur'anu i sunnetu. Znači, za one koji hoće te dove i zikrove da uče, hvala Allahu, dosta ljudi mi je kazalo, čitao sam tvoju knjigu na Refatu, prošao sam tvoju knjigu na Hadžu, prošao sam je na Muzdelifi i tako da, znači, družije se s tim, elhamdla, tu ćete imati priliku, znači, da ovaj, na, izlazu pogledate te knjige, ko hoće da kupi, da onaj 10 maraka, da se, da se potpišem, evo ja ću biti ovdje ako mu to nešto znači, potpis je gratis, naravno, to se ne plaća, jel? Imamo ovdje još jednu, ovako ukratko ću nešto reći, to je knjiga Riječi iz srca. E, autorca je također tu, gospođa Iša Gorčević Musar, inače moja supruga, e, također se bavi pisanjem, u njena prva knjiga sad treba da izađe druga, Eh, ova prva knjiga je za kratko vrijeme doživjela veliki uspjeh, ne samo znači u Sanđaku gdje je zašla gdje je napisana, nego, i širom Bosne i širom Europe. Eh, to je knjiga ovako neke naše lijepe islamsko-bošnjačke poezije koja spominje Allaha u svakoj znači, pjesmi ili Muhammed selam ili Islam, nije znači neka klasična Allahija, nego nema zaista lijep profinjen stil sa još plus baška deset kratkih priča sa velikom poukom koje može biti dobro i za omladinu i za narod, E, pisan opet nekom ženskom rukom, emocijom, žene se time jako lijepo okoriste, vole, a ono od muškaraca sam čuo, kažu uzeo sam da pogledam tu jednu pjesmu, kad dok nisam završio knjigu nisam mogao da je ostavim. Eto, također ona je tu, e, pa eto, ako želite i ovim okoristiti, da vas Allah šanu nagradi. Molim Allaha da nam podari svaki kaj da nam oprosti, da nam se smiluje. Hvala vam još jednom što, što ste došli, naši za shodno da budete večeras Ovdje molim Allaha za svaki hajr za koji ga je molio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da sačuva od svakog zla od koje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tražio zaštitu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.